egunan, egun ez beste enbeste iritsi bat, baina ideia nio bat, atibidez. oza erretz egitea, jendeak nahi badu, gauzak beti erretzen dira. Hala, krisia denbora horietan, oza ba, azken finean, eh, noiztik ez gire krisian, baina krisia denbora horietan, dena falta delaik, dena emendatzen delaik, ehm, Hala, kesu izaten algira beti janez, e, dena emendatzen dela, ez dugula deus menperatzen, baina bai menperatzen haitu gauza batzu. Adibidez, niretan biziz, ikusten dut, eletan badia bibaratze zain, hain bat zezle, gasna, aragi egiteko, aholtzeak egiteko, eh, ahmendaitzen bada landare gintzan ariena, edo azpagnean, edo hala, badira eh, ahren txaltzeleak azpagnean eto kanbon. Zergaitik, eta eletan adibidez, animaleko plaza hortan, berri egiten lehen egiten zen merkatu bat larun bat goizetan. Bi baratze zaimekin, uh, eh, ara esle bat zuekin, ara gixaltzeko, lekornen bateko gia egiten du adibidez, eta gauza horien erken egiten egin nuke merkatu bat, jakinez mozkin honak eta tokikoak izan itekela denen dako, Eletajek ez dutela auto hartu behar azpahneat edo honetan joiteko, komisioak iteko, beraz, hor sos mugiste pixka bat eta ekologiko mailan hobeago dela. Azken finean horrek badu bakrik eh, impacto positibo bat denen dako, beraz, zer gaitik, ez dira, eh, errietan, eh, erritipietan, berriz merkatuak sartzen, uh, pixka bat, eh, lotura berriz sortzeko ekoizpena eta kontsumaren artean, eta galitza, intermarxe, Leclerc eta horietan joitea, ikusiz dena falta dela, ez ez dugula gehiago deus hemen egiten, uh, edo dena esportatzen dugula. Hala, beraz, uh, nik uste berriteke erritarren esku, eta, eta besteen esku, ekoizle eta laborarien esku ere izan, horako zat berri sortzea. Beraz, uh, nik uste horri berda pentsoen du bat egin. Hala, pasa egunon.